punya cerita. Cerita ini dengan judul Diwedeni Panas Pati. Penulis cerita Riki Setiawan. Dari pengalaman cerita Supriyati dan kawan-kawan, Dukuh Godang, Desa Kunci, Kecamatan Dander, Hucunegoro, dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. kejadian iki aku alami wulan suro malam Jumat Kliwon ronge wisiji. Nalika iku aku isih melu belandong, utawa cukup kayu ning alas karo kanca-kancaku budal wong pitu. Ya kuwi aku, Pak Ica, Pak Putri, Pak Mamat Kang Bakir, Pak Ipul, Pak Sombro lan Agus Kuprit. Nalika iku aku budal belandong sekitar jam 11 wengi. Abote wong pengin duwe omah dhewe. bengi tak alami mangkat ning alas. Saburungi mangkat aku wis ngumpul ning panggonane biasa ngumpul. Tak wasi kok kaya enek sing kurang boloni. Dumadaan Pak Ipul sing urung enek. Akhire karo Kang Bakir diparani ning omahe Pak Ipul. Pas Kang Bakir tekan omahe Pak Ipul dekne langsung ndodoki omahe. Pul, pul, pul. Eh iya. Nang ayo budal. Cacah wis padha ngenteni ke lo Kang. keto iki aku jek nanggung kang sedilungkas ya wis takno tak tunggu neng kono ya nang gage nyusul lo. akhire kang bakir balik ngumpul karo kanca-kanca neng kono kang bakir ditakoki karo pak putri nanti kang wonge mbah jare jek nanggung ngono kok lah mek apa kok nanggung ki ya mbah ora ngerti aku lah wonge nek jawab lawange gak dibuka kok Ora suwe nggone ngrasani wonge Pak iku lujug-lujug teko lan melu ngumpul. Akhire tak jak nang budal. Ayo ayo nang budal, mengko selak dalu. <laughs> jalanan konco pak ipul cerita nek kimeng berkumpul karo bujune tapi dek ne ora sempet adus kramas soale karo kang bakir wis digriseni Bril, mang aku lagi ngono karo bujuku wong adus wis mbok budal piye eh ki ngono ta iya put pantes tak parane mau kok jare cek nanggung dadine awakmu jek sunaroso to lah kok gak sih piye to Kuku nek kena sial lho. Sial piye to, Put? Biasane ya enek wae pokoke. Lah lah lah, gak usah aneh-aneh. nek kene kena sial berarti salah Pak Ipul. Ya ora usah. Salah aku to, Bro, Bro. Sa soal yung ngono kuwi kewajiban e. Aku karo kanca kuliane kur ngrungokne jengkerane wong telu ki mau. Ora kosa anggone mlaku aku karo kanca-kancaku tekan mur ingas. ning kono enek wit sing gedhe dhuwur. Aku karo kanca wong pitu krungu swara guyu lakak-lakak. Kabeh wong-wong sing krungu padha ndempok ngejer. Kabeh krungu ana swara guyu sing kaya mangkono. Tiap tak rungokke ning isor swara iku enek ning dhuwur wit. Tak ingeti ning dhuwur guyune malah ning isor. Aku karo ngejer tak wanek-wanekne takok karo Pak Putri. put put put apa apa apa, apa jenenge weden sing kaya ngono kuwi put ya kuwi sing panas pati. mangan mangan wong to ora wong ngono kuwi heh heh ora lah pokoke meneng bae ayo dinteni sak menenge akhirnya tak enteni sak menenge geguyonan patiku. tapi ora meneng-meneng Ha <laughs> Aku karo koncoku kabeh niat ninggalke panggonan iku. Soale nek dinteni wae malah ora oleh kayu. Aku karo koncoku mlaku ninggalke panggonan iku. Wis adoh nggonku mlaku swara iku jek krungu. Ora suwe swara iku ilang lan malih ganti suarane asu sing bau. Ora kaya sebaine asu biasa. Perasaan ku asu iku asune memedi sing ana ing alas iki. Berarti dina iki aku karo kanca-kanca usial tenan. Lan biasane nek enek swara asu mesti enek dedemit sing metu. Aku sak rombongan wedi kabeh bengi kuwi. Ora kaya bengi-bengi biasane. Lan biasane kanca-kanca iki padha ngetok kayu dhewe-dhewe panggonane. Ana ing sisih etan kulon lor kidul, ya enek sing jereh ya iku kancaku sing jenenge Agus Kuprit kuwi. Wonge jereh karo-karuan. tiap ngetok kayu mesti kintil ning gurine bokonge kancane. Akhire bar ana kedadian iku aku karo pitung kancaku tak bagi loro grup. Grupku wong telu aku, Pak Putri, Pak Mamat. grup ku dipimpin karo Pak Putri. Grup loro dipimpin karo Pak Ipul. Akhire rong grup mau golek kayu kanggo diketok. Tapi suara asu iku gak ilang-ilang malasan saya nepen. ngeloni kedadian aneh yoiku kayu sing wis tak graji mawis butul aneh kayu iku ragelem ruboh tak baleni meneh gonku graji kayu iku tetep ora gelem ruboh akhirnya tak suruh wong telu sampe geger kurasane sempel sing tak mamat sampe kepentot-pentot kanti panggonan sing dinggoni ngetok kayu mambu banger koyondok bosok Sing tak putri muring-muring. apa mak entukmu banger tangananmu apa Ji? aku bar jamu ning gone Pak Dole mau diwene ndok bebek put apa kowe iki nyemene wong aneh gondone entote Pak Mamat kok gak ilang-ilang tak tinggal omong-omong kayu iku rubah dewi Aku karo koncoku melungu kaya wong bingung ngerti nek iku rubah Dewi tanpa tak jongkrokke. Durung pari anggonku bingung aku karo koncoku nguwasi ono ing dhuwur kayu ono sing aneh ya iku wujudan ireng gedhe banget Akhirnya aku karo koncoku mlayu sak banter-bantere nuju ning panggon nek ndekek sepedah Lagi wayang gun kuleren tekan sepeda ku kaget roh balane Pak Ipul. Yo podo melayu jujuk sepeda karo ngos-ngosan ambekane. Ono apa, Pul? Put, put, ayo mulai wae. Lah nek apa?